Керемка. Хана сиемин две бешеде прс грека жин у малбати. Друшилат ана дингами бигрендес. Tabi hep pers Grek hamu cihanede. E, beramberi peş ve çüne astenge. Fakat adeta o merkez akrizi droşilatan avindeyi. Binezik bu ne taybeti jin malbat. E, adeta o merkez akrizi. Ee, Merkare. بگرد است جبر گلک سببا تابی جارک دی ام مجبورم وگرن سر نقطه گه روشنات ناوین جافگانی وان پرسکرکای yani her deme dema her pers gireke ki em digirin des. O em ve çavkaniye ve digerin rojinat anavin eveyam gerek sıkıcını. Ev e, bengehe teveriyame civakil sarı. Jiboyde em em ve esas digir. O çavkaniye pers gireke meyi irojid vurdu beşardi. Em çıka sevir şurove bikin yani tarih hakkevin aruculardan bin şurove bikin. Hev kase emi prizgireki koy iru çare ser bikin. Hev kase emi şaştiya bibinin e, sebebi bibinin. Çünkü mesela Dema gendbejin devlet. Yek dibeji devlet mecburiyeti <coughs> lazımı peşketin çekirin sem çava ama em belgerin tarih aruculardan abin em dinarin ki devlet şu çev, şu çev. Yani ji haksızlığı çevuş, taran et, çevuş kapandın et, çevuş destayın alser değer ezede. Yani nırh ezede. Cumhurçu. Eve ya dema ki emdivir dedik hecin zelal bu neki gerekçe iro devleti meşru dikin eman gerekçana karın puç bikin. Karın rahat. Fakat dema gahay mecetüne be av oluşum çava çebuye em jwe derdore xwe mutlak le binarın, mecburiyetle binarın, zaruretle binarın ve em tabii ve bin. Emiz boy ve jî tekoşînin. Ev jî kabata me çev dike, diriya nerast dimeşînin ji boy ve serokatî çi dibêje? Şopandina aynı re mena bu gündeki değil. Eğer te aynı re bir şopini, te naçu gündeki değildir. Te biçimi gündeydiz. <coughs> Jiboy te biçe gündeki değildir, gerek treni değildir bir şopini. Ha. Jiboy gem kazın civaka ahlaki politik ava bakın, riyage destilat dariye şopan diye. O سیستم خستی بن دنتم آخه ام وی ریه بشوپین ام ناگن civak ahlaki politik. Ama bir gen kuyda, ama bir gen da sıladariye disa. Bu ve xabatame eyvala der basbı. Yani encame nagret, çerçeva armancık medanin peşiyakva encame nagret. De mesele jin umalbat edici gereken bekarındır. Bir guman konum ajını umalbatı dipevajoya civakidi leher coğrafyaki cihane seyrek girtin. Fakat drojenata navinde him betir o U him betir melekane demek tahlil bike jehnek encamadır. Sonuç der. O ebeye bik ve tez de elme dirokede elme civakede. Daha de mesela git serdemek edin. Jin dahat rezgirtin. Hatta firoz dahat ditin. Bir serdemek gibi bir şekli hebuyi de tarih edin idi herkes hemen hemen dedi hemfikir. Tabi hene gruben dini e, e, dindar evana tevliven arine ne yapın? Fakat e, bir geçti elmi civaki yani sosyoloji e, bir taybeti sosyalist hatta e burjuva e, idi ve rastiye kabul dikin git tarih edin tarih hakkabindi e, serdemek var ha bu git edin e, rezgırtına jine hebû, pîroz, bu, kirina jine hebû fakat şirova de tespit kirina neden adı, ne pirsgirek hen. Mesela teveriya heyi ved beji, jin çima pîroz Hatta hinek tene pîrozbayî na, vek serdema jinokokratit beji. Yani serdema hükme jine digrindiz. Tespiteki çıkasa rastı, çıkasa bir e, rastiye elmire dibin yek, mere qarı tartışmayaq. ama neticede Ev saygınlık, ev pirozbayi, yani hatta ev hüküm eğer en kabul bük. Jiboy çehavuyi, de beje uy çağı, malvata yek ali tuna buyi, jiboy de de anaqe civaki navbera insana de düzen avak roja iro tuna buyi, ancak u ancak ait buna insan, yani ki, e, e, soye insan, bejine karibu bahata tespit kirin, yani net bu gijin dayıka filan kesiya falan keseyi evveya jer saygınlık ek peydadır. Ev nezik bu neki yek ali. Belki rola ve hebe hatta asteki. Fakat eftene tere nakeye ge e, jin ve saygınlık ek yapıgırın. Demek ki tiştin ditir hev. Ev tiştana ditir çi bunu? Beguman e, yani alakad navbere zaru dayık edin saygınlık ek yapıgırtini. Ev tamamen ama de aktivita civakidi rol listin hegi demek. Yani jin eksena aktivita civaki revebirine bu. Jiboy ver rezgirtin hebu. Yoksa tene vak çava diyate kirin jibergi kesini garibum. Ek tespit bıkra yani mesela bavkiyini garibi tespit bıkra sadece dayık daha tespit kirin. Jiboy ve pirozbayek çevu. Jiboy ve e, hürmetek daha dayın. Ev terenak. Terenak. O bes çinam. Demek yine tiştin ditir gerek hebin ki ev piroz bayi be kabuldür. Ev tiştana çini rolad avakırna civak edi. Rolad civak bu yine de. Roka rolad dizayna civak edi. Rolad drevebirna civak edi. Ciboy ve serukati de beji. Şoreşa neolotik şoreşa jiney. Demek ki teneb mesela ki tekliye cinsi bir giredayinin abi. Tespit kırna nesil bir giredayinin. Mesela ki civaki bir giredayinin ev bu sersebe bi bayi. İdi netti, ev rastî heye biçem nete hinek bir anine geheyi yani bir anine civaki hata roja iroha devam dikin mafya dayiki pirozbaya da pirozbuyna dayiki ebeya hina xot parezi yek di do legerinen arkeolojik gihaştin henek encama ki beri xwedayê zilam yani ji berê xwedayê nêr xwedayê mêhev yek xweda O û bi heykelên cuda cuda bi taybetî jî axa Mezopotamya jêrîn û di e, dera îro em jêr dibêjin Kurdistan pir lê rast hat pir peyda bûne ew jî nîşanekî dîtirin û civakegê hîna derbasî şahristaniya sunifî nebûne bi taybetî demak Amerika hat keşifkirin de sala 1497 qıta Amerika bi başûr û bakurê ve dema hat keşifkirin Ferze jiyana kabile ve aşiret adı ev e, sistema destilat ya darya mertune sistema destilat darya mertune bu o hatan haji hene kabile gibi gelenek koy khazayi hedjin mesela kabile aburcin e la Avustralya ev revşin adına vandı devamı yani tişteki nabi ve egementiya mer destilat darya mer sistema destilat darya mertune o eveya de her davranışa şey civak et diyar dibe. Hal harekete jine, nezik buna jine zilamre, nezik buna jine zarokare, diyar dike gıçava, vek nesne, vek mülk, vek tabi izlamna, vek özeki cuda, ev jî ortakid avahya civakidi nişan. Efendim hemu ve diyar dikin. Gisistema destila darya zilam, سیستمێکی وەک چاوەتە ئیدعاکردن سیستمێکی خدایی خۆزایی دۆغاە ژبەر تایبەتمەندیە فیزیکی و مەژی و نزام چوون زامچی ئێزلام ji بۆی وێ ئەف ئەو ژێر هاتی نیشاندان ئەف تۆلەرانس ژێر هاتی نیشاندان ئەو نەست ئەو ئدیا ئدیانە civakîne ئیدۆلۆژیکن hatinin ferskirin li ser hatî perwerdekirin û eveya bûyî gehaştê astekî wek çawa tiştekî xwezayî bêdîtir. Ha tabî ev pirsgirêk yani münakaşa kırnavı. ev süt sale bi taybeti jî betîrî sed û pêncî salin di rojavê de elmê resmî çavê xwe ser dikir mesele bi taybetî jî lêkolînê ê wek derbare tarih tarixa civaka de derbarê tarixa civaka de lêkolînê Morgan alemek ki tarihi e Amerikayı Elmen resmi taybeti roja avad Avrupa'da liser agahiyek ev gihiştine formülek ev gihiştine tespit kirne de derbarê tariha civaka du derbarê alaqet navbera kesimên civakî cuda cuda her deme çayı ko sergirdi. Jber çi? Jber Morgan yani jnedit ibn Zigun jber çi? Jber tespite Morgan iddiaya kozaya kozaybuna iktidarı u desteler derya zilam ji ortera. Yani e, iddia dike civak be iktidar be devlet xobre vedibin. Ve civak be egementiya merci xobre vedibin. Biçi لکورین دنوا اشیر و قبیله امریکای کم دکرنه همو انجام وان درخستنه کتاب چکرنه و تایبتی کتاب های تاریخ اجواکا پر اوکی که بالکش فقط علم رسمی elmê resmî çavê xwe ser digirin wek materyalekî perwerdê pêşkêş nake u zede önemi nade jber çi jber gerekçe iktidarı ve destiladari yazılam ji ortaya rat jboy ve ilmi resmi ser ve noktaya zede nasekin ser xwezaya ve xwezaya mebde ve keviya jinubir hatta لسر گچاوا mesela sistema hayinet işteki xwazayı lekolîne gil ser vana çê dibin e, civaka resmi jinedî tîv nêzik dibe ama ew formüle koyu wek heviye pêş dixe wek çawa îro işte di dil xwe de wek heviya jin û mêr e, iddia dike heta ama yuntemê xwe ji taybetmendiyê xwe zayî vak wek lütfekê ji cem xwe wek humanist insaniye, humanîst însaniyê ji bo vê jin ji astekî xerab derxistî derbasî astekî baş kirî feqet esas de hemû evkeki e, hemû tarzekî xapandinê li ser wê jî mere bisek. Niha tespîtê elmê e, e, sosyolojiya sosyalist sosyolojiya sosyalist ê destpê ke divê derbarê zêdenên netbûn û nerast bûn. Englis divê qoniyê di rexnedayîna xwe çi dibêje Englis dema ki kitaba xwe yî eslê malbatê özel mülkiyet u devlet nivîsînim dibe ji bo ge ez vê kitêbê binivîsînim mil hinek qararnama ê e min û Marx di zamanê xwe di me nivîsandinê milwan ner Duwan de dibêje ez rast evkeke hatim tespîtekek hatim ki min û Gümün <coughs> Umarkes Vargoti'ye ilk perçebuna kar yani iş bölümü yani perçebuna kar ahvazayi mine ahvazayi çebuye Din Dinavberajin Ömer diçe bu ilser esas e çekir nazarok. Fakat dibe anha izlednerim ev tespita meçevd. Ev ilk iş bölüm ya xozaynin. İlk bin destiye. İlk bin desti bi malbata yek ali çekir ilser esas yek yek ali çebuy yani malbata bin hegemonya zilamdı ilser esası e mülkiyet ajni. Jeb şundur be tarih bara paş ters diç. Duvardı ev tespite koy beri duhazı sarrast. Tabii. دوورد ایش بلومه که خوزای تون دستلاداری هی و همو تشته گلسر جنه هاتنو گوتن و هاتنو کرن جبوی گوه دستلاداریه ماینده بکه و خوزایی بده نشاندان و پیروز بده نشان جبوی گهر مسئله باش بفهم کرن ام دهنک مینا گلت خوازن destek bu. Em dikkat bakın İro destiladar ilser kurda kurda çavadı. Mesela milliyetçi Arap, serdeste Arap Kurda çava nezik dibin. Neziki Kurda çava dibin. Çünkü asimilasyonu esas dikirin, Çünkü inkarı, tünekirini esas dikirin. Jiboy ve dinirkandına Kurda dici tiştek ve siyaset avanı inkarı destek bu kadar dıkın peş. Çine, gelek juan bir şekilde dibecinin hatta pe bavar. Kurd dibecine insanın, Kurd ev, yani zürriyete şeytan. Ne insanın? Çahavi dibêjin işte li gorî xwe tabiye şirove dikin. İşte Peygamber Süleyman hebûyî, çil hebjinê wî hebûne. Ev jinana qismekî sîûneh heba ciwan bi şeytan diketirin têkiliye. Zarok ji war çêbûne. Hatin ji Peygamber pirsîne, Peygamber Süleyman pirsîne em çi bikin ji zaroka? Gotî ukruduhum ile cibal. Yani berdin wan bera biçin çiya, navê wan kurt, bi vî şeklî kurt çêbû. Ev ne ew ne, ne heneka dikin. Resmî tî Türk çidbejin, yani milliyetçiliğe Türk, et Türk çidbejin, demek bahsa kurda tekirin, behişi, famnaki, daryavan heye, nizamçı yani hazar çidbej, kuyruklu kur, nizamçı kur, bir bişim. Şey. Naş bu içerdi bejin. Eğer bejin kurd insanı, u fam dikin, u mecivan heye, u biraye mene, u nizamçını, u çakı çimaya bindest. Ha, jibuyi ki gerekçe jbindest yer bibinin, eee, کردا وک انسان قبول و تن ابنا وردکین کی کرد جی خوک انسان ana جبوی دهانه اوتو اسیملاسیون هی اوتو اسیملاسیون چی خو خو انکار کرنه yani hegemonya ideolojik ve cari benimsemek girin. Yani xwe xwe kabul kirin. Esas tehlike dur dey. U gelek cara meseletler nar hevale me demak şaştı ki mezin dike, harabi ki tişteki var nel, nel gori akıl dike, emciret ben kurdu. Yani demek ki Kürt Kurt Kurd bandiştanan ev kabul kirin ev şu adiz buyun aslında disa elme egemeni resmi sistema resmi tişteki baş bindesta kabul nak mesela kabul nak mesela rojavayı Rojavayı hinek derketin, le Afrika'ya geryan, le dereditir geryan, satsala nozdadı, ah icdadın, le kolin kirin, ditin, ditin ki van milletana karın kirne, bina ava kirne, sur çekirne, sistema kuan habuye, و گریان ل اروپا گوتن من انجام ام گهاشتن یعنی ابن ل افریقیا شهرستانی هبونه جر گوتن نراست بش گوتن اب درو چما گوتن افریقی نممکنه قاربن شهرستانی açı bakın. Kolene çünkü. Çünkü Afrikiyat kırın o difroşen. Jiboy ve gerek taybetmen cevani insani tünel. Jiboy ve evle kullanana hatın red kırın. Kabul ne hatın kabul kırın. Lidici derketin, Almanya lidici derketin, İngilizce lidici derketin. Tabi ki burjuasi bunu çağır. Bahsa humanizm etkirin, bahsa demokrasi etkirin ama tene jiboy xwa. Jiboy gel editirna. Jiberçin eğer bejin evana evne insanın, hayvanın vi çağır. Mesele koletiye kirin u furutna insana gerekçe jer peyda bin meşrudu be. Ama bejin insanın çe nabe. Jiboy ve de derbare de de derbare bindestadı serdest her demet işte başka bunlar. Ջբույ վեժի իրո ելմե ռեսմի ու սիստեմա դեստրատար բգիշտի ագե بهجمونيا مر خو بناف دكن تجاري قبول ناكن قد تاريخ يده جن eksena aktivite civaki kabul nakin. Çima eğer be kabul kirin uçağı konumacı ne iro e, ne meşru. Jiboyi ki her dene ev konuma iro meşru be Çavê xwe li ser wê pêvajoyê digirin, tiştê dîtir li ser jinê hatine gotin wana qebûl dikirin. Çi nev tiştê? Jin öznenînê nesneyi, ji zilam çêbûyê, ji hestiyê zilam çêbûyê. Ev bi despekiriye, dest pê kiriye, roja îro hatiye. Ji bo vê tişkestinê esasî di rojhilata navîn li dijî jinê çêbûn. Yekemîn şikestin, şikestina şaristaniya devletî yekemîn A sınıf bu yine A gitede ilk ilk kesime civaki gündest bu işin. O eveyav mitolojiya hati meşru kirin. Çavi hati meşru kirin. Jinak piroz bu <coughs> Vek khodad hat binav kirin. Gav bi gav di sistema khodayı diceven ama o gav bi gav vek fahişe vek harabi vek teşvik kirna harabiye vek unsureki teşvik kirna harabiye derket peş ji bo vê bû naletlî yanî mîtolojiya kev dibû naletlî û hemû çabayê jinê ji bo karî bi qonuma xwe paş divegerîne ew qonuma xwe civakî kev paş divegerîne ser neketî ev veya işte mitolojiya Yunanayî wekî dîhinek tiştê dîtirin didin nişandan ew şikestinek hem dikkat bikin ev ya çi ye ev ya ji ortaya rakirina mafê dayîkê ye um û peydabûna mafê zilan ev ya de, de mitolojiya Yunan'dı. Him betir somut anenizma. Him betir somut anenizma. Vak tiyatro ki mitolojik hati nifsandın niviski heyi, hatta rujairo eg nifsan diye navi e, eskilos, eskilos tabi navji arabi hata türkiden guhertin ezbavara eğer bir Türkî begotun eçav begotin zanım ama eshilos ezbavarım Türkî jibe ha begotin fakat khe jiber bir Türkî tune artık çavate gotin nizan. Jiber gelek navade, de carna mere fark dike gühertin hani. Mesela aşil em dibejin ahil. Fakat bir Türkiye mefahim kirgeci aşir dibejin. Ee, e, e nefton e, em newton fakat pişir mefahim kirgi Türkiye neftonu. Ligori zamana tabi navjiten gühertin artık ev nav çavate gotin Türkiye nizanım ama eskil olsun. Vak çava hon Homiros ev nivisandiye Odessa u Eliada nivisandiye ev jî destanek nivîşik. Çi yer dest? Dibe piştî şerê Truva demak egemenon ve geryayî malê jinavi navî ew kuştî. Ji bo sevgiliyê xwe ew egemenon Ernest ji bo heyfa bavê xwe diya xwe kuşt. Ji ber çi? Ji ber dayikê yani wê dayikê hem bavê wî hem mêrê xwe kuştî dikkat bikin mantık çavatı bu her. Hem mere kokuştu yani hak ve gav gav kendi be. Hem bavevi hem mere kokuştu. Ev aslında alamete geçiş yeniş. Mafe dayık eber mafe bav vedici. Xwedayê mezin ê Yunana Apollo esas ewî kure egemenûn dehfandî gidayîka kokuş. Fakat wî çaxî di Yunan yani mitolojiya Yunan ki kî Erinos hene. Erinos kine. Vek merebeş melaiketin yani vek melaiket anı mafe daiget fariz. Biçi rengiş renga kuştuna jine kabul nakin o demage kuştuna jine çe vek suceki mezin kabul dikin o jboyge ceza bikin kid be beraber be tüm dınava havuldan eden. Kure agamanun jberbana drav. Erinos çünkü gürev avan parastına mafe jine ciyan ede. Fakat Apollo karara kodayı cari. که دستک دکی کره اگمنو دستک دکی و دستک کردن کشنا دایی کد جبوی به دبیجی برا محکمه چه ببه و سروکا محکمه ev kedatini, nabeci, Atina. Yani Xodaya Yunan'a Atina da O mahkeme çedbe, kure egemenon bir viren git Paris'e. Dibejin, bave mi kuşti, umere kuşti. Jboy vejim ev kuşti. Mi cezakiri. Ve ez hakli bunu u Apollo ve davranışevi destektik. Tabi rastinin mitolojik tabi. E, ee, Erinos gelenek ji e, boy xwe referans dikirin. Çi gelenek parastina mafê dayikê. Ê e geleneyê kuşt. Ve kuştuna dayikê suce. Ji boy vê bi çi reng ji renga gerekçe vetine nûna yafûtir. Û münakaşa war devam dikin. Di pişre karar derbasî nava juri dibe, juri dibe de perçe. Nevi Ali kure egemenon digirin, nevi Ali Erinosa digir. Vek hev derdke. Atina li gel kure on, denk di dixebtandin ve bi şekli Erinos mahkum dibin û ew beraet edikir. Beraet. Kurê egemenên ek dayika xwe kuştî beraet. Bi vî şeklî ew ew mitolojiyan tiyatro aslında çi despeka e, ee, derbasbuna mafizlam. Yani aşama ani namafe dahi ki derbasbu namafe islam. O erinos diminin fakat bu rolavan tekvartin. İdit kevin hizmeta sistema hay. Yani ev erinos ekbere ve vala kirbunj boy parast namafe jine becaret kevin hizmeta sistema hay. Ev ciddi çi mane temana jina gup xwe bxwe xwe inkardik. Yani Netija inkar kirna sistemi jinji idi ve konuma xwe qebûl dike û bi şekilde bu perçakî sistemi. Yani ew tiştek berê wek zêdegavî wek guneh dahat hesibandin ve caret bi heqekî tabîî, heqekî normal. Ve bir rengî wek özne e, e, e, derd keve û dibe nesnak ya jî tabe İslam. Ev di di zamanê kemd. Ev şikestin rojilatan avîn çêbûye به میتولوژیا اینانا مرکارله راست به تابید روش آواد هیم بتر سومت آنین زمانش بوی به ما evminak da. Dini kodayım. Taybeti Yahudi, Hristiyanti, Müslümanti. E, him betir ev şikestina jine kuyrkir. Yani her çıkasa disaji henek milewe piroz ma bu serdema kevde hatta serdema babilde serdemi asuru sumerdi fakat serdeme dineyi kodayı tamamen ortaya rabu Jin tamamen de bir nesne. Tamamen de bir mal. Mesela Müslüman Müslümanti vak tarla. Yani vak erd İslam. Binavdiki. Ee, Yahudi, Yahuditi e, pır e, teşhirdiki. Yani vak mülk binavdiki. O te mafek bir e, insani kabulnaki. Hatta her tişte jine haram nişan dedi. Mesela ana grubun fanatik İsrail de hani Yahudi fanatik gazete var hani de gazete var de resme jinetun. Resme jina hiç tun. E carna mesela ne habera mecbur bidin. Haber haber bidin. Minak embejin. İsrail hükümete gnuh çedbi. E resme hükümete deynin ed hükümete de henek jin jihane serevan jedkin bibişikli resme. Cibuy gijin diyar ne? Denge ve nakin, televizyonun anarında ma evkebe bir şeklin yazıktır. Yani her çeşit haram bihasbi. Yani hene grubu fanatik tabi hamu Yahudi var mı? Ama e, yani Jüvi dini de. Hristiyanti gibi bir şekli. Mesela en insanı Hristiyan e balke şu hene ki kutsal te hasibandın Aziz Paul. E, e, yani Peygamber Paul, San Paul. Çit beji? Dibi zilam nejjinet. Zilam bijinet. Yani zilam ne perçak jine. Zilam bi jinete. Yani jin araca ki jboy hatina zilam. Yani ne özneyi, ne tişteki serbukayı. Jboy ve jin e, pir beraber izlam pir gemde hasibin u pir gotne ve derbarede hen. De Müslüman diye jib bir şekliye. E, eve ya jboy çi. Yani ev minakana çi mahmud bejin jboy en bir gejin ve nokta. Nadbirdi tekoşinek ilser iktidarı. hek tekuşinek iktidar hey. Yani berigi kole bikevin bin desta, berigi cotkari bikevin bin desta, beri proleter bikevin bin desta, cinketi. و اف بن دستی جبوی قالجی بمینه سردستی از نام جبوی قالجی بمینه gerekçe jer peyda kir. Gerekçe jer peyda kir. Biçin ev gerekçe jinne üzneyi jboy zilam hati çekirin. Jizilam hati çekirin. Yani o sebebe harabiyeyi adeta hemû harabiye gid cihanet çe bunu bijine hatine izah kirin hatta roja îrojî pir harabi bijineten izah kirin ji bo için ji bo gid ticarî jin Mafe hilnet mafê xwe nexwaz wek ew kekî serbixwe ew hêzekî serbixwe xwe nedî nîşanda tim baskil ser O evana bi hinek müdahale fizikî ser jinê hatine kirin Mesela hataruca iruş. Gelek uygulama tenkire. Jiboy giş. Jihammu e, taybet mendiye koy xazayı dur bikev. Sadece tabi bi mülk bi mal. Mesela gelek valata nav dici mukabim Kurdistan. Müdahale fizikil sercine çedbin. Mesela ali sünnet gelek tiştenidir. Evana hamu çine baskı çekir. Jiboy ge egementiya zilam zelal bimine. Mesela Egementiya Islam da aile despet. Ka aile gerek avi be. Jiboy ve gerek mesele zarok e xod net be. Zarok evi bin, mülk evi bin. Jiboy ve gerek işin dernek evdir. Mahkum evi be. Çünkü eğer jin serbest ve muhtemelen tabi evuna zarok evi uçakite kef tartışma. Jiboy ve gerek mutlak bid ve ali zelal be. E jiboy ve bike gerek ev mülkiyet çiti, baskı her deme kurt bik evaj için beheza ideolojik çedike yani bi Kur'an, Tevrat, İncil ve mitoloji bicidike o hatta roja iroji bir şekilde dimenşandın jibo ilgini karıştı. Evriye baskıyın. O evana zede aslında zararı nad. Yani baskıl ser gela çedbim. Kuştun çedbim. Ser insana çedbim. işkence çedbim. Ev tiştani han hamu normal. Beramberi wan berxodan jide. Pırs greka jine çiye? Pırs greka jine gitayvetmendiye berkodanê wenda kir pir zeîf yani tenê di alî iktidarê de di alî siyasî di alî ekonomî de nehat talan kirin di alî îdeolojîk de hat talan kirin ji bo vê îdeolojiya jî netune yani nasnama wê û ev qebûl kir mesela serokatî pirek cara mînak de dibêje Ayşe gotî xwestka ez kevirek bama nejim bama nefreta wê beramberî xwe nefreta jinê beramberî xwe ev qebûlkirina hukmê civakî kabul demek ki cinsiyet parizciyacı vaki sadece zilam temsilini hak. Cinci temsildik. Diçi de temsildiki de inkar kirin akhod. Evvela gelek ev kevi hen, gelek mina kevi İşte de bejin ya. Ayşe goti khoska ez gevir bama neşim bama. Jinek demak meseleme de civaka me iro de civaka hamu cihane de Avrupa'da. Da Avrupa'da, de Çin'de, de Afrika'da, evana hamu evkin yani hene tiştana mesela jinek hamilet bistu çar saate de adike ge ev ge, ge zar zaroke ve kur ev bu xwa inkar kirine becer esas xarabya mezin ev xarabya mezin ev nar tiştane han drojilatan avin çebunj bu evi serokati dibeja ihtiyaca e, روجلاتا ناوین گی شورش دیتر چه بی شورش یکمین شورش جنه بود نولوتیک دی بجی شورش نولوتیک شورش جنه بود شورش دومین آجنه گرک چه جبر چیم روجلاتا ناوین دی راستی همو او همو رنگ دستلاتداری سر بندستیا جنه هاتنه دانی و دستلاتداری زلام هنه کی جی اول روجلاتا ناوین او به به gerekçeni ideolojik jevana مشروع کرنه و نتیجه که هزار ساله هاتی تکرار کرن مخابن جه آل جنب خود جه هاتی قبول کرن خو ضعیف دیتن خو بچوک دیتن خو به اراده دیتن خو عاجز بوین زلام اساس گرتن ان چقش آزادی خواست تقلید کرنا زلام e, e, nişandan evana hemu evana hemu alamete yabancı buyna ideolojik yani jin de ali ideolojik dişko yabancı evci pırskire geki kuhir naha drojelata navinde çi çedi. Bruçilata navin de pirs jine eger neye çareser kirin pirs greki ditirnan çareser kirin. Jiber çi. Jiber Drojinata navin de şahse jine de nive civak efelci. Nive civak aditir jifelci. Şuma çünkü sisteme ki alik sisteme kolebe aliye ditiri sisteme ne karba azadır. Çünkü du aliye sistemin eva. Jiboy ve sistemekte koletiyajını heve. Tını karba hasa azad yazılan bu evaya gerek بفهم كر نعم ور بفكرة ني وجواك فلج تني يعني ناي حسبان bir, بي جهستي زلام çi Oysa ki rasti ne eve? Aslında jin jihestiye zilam ne bu. Tam tersi ve zilam de zike jinet çe bu. Yani eğer rastiye ki vak biyolojik jimere bigri dest av rasti. Eveye gerek ifade ve ideoloji, sosyolojik, hüner de her derit ifade bik. Şura şajini var çed. Yani carek dibi bu ahwe, bi bi öz, ukarı bid meydanı jiyanı cuda cudadı. Bi taybeti ideolojik, siyasi, bi taybeti hüner, eg mebuyine ifade etki. Yani ne taklit kirin azılam, eg mebuyine ifade etki, gerek dur da evden gecarek di besarast kirin. Ama revşa heyçi, revşa heyi, nive civake fel, ama ni nive civake maiji, ji ali ni ve felç de terbiye kir ji alinî ve fecdê terbiye kirin em diqet bikin îro civaka xwe dîtike jin xwe dîtike ema ew jin felc bê îradeyê ji bo vê rojhilata navîn de di alî mayîndekirin û çêkirin û üretimkirina serdestiyê jin rolekî serekî dî dayîkê me qîzê xwe çawa xwe dîtikin çawa xwe dîtikin bişîreta xwe dîtikin ha hereket bike ha rabı ha rûnê ha sernerm bi ha stûxar bi بفي رنجي طبيب كوري خو تشاو خدي دكن جوا اختياري خدي مثلا جوا كامد جوا كامد كورك المالي آلي ديا خو كارك يبكي ديا بيجي عادست بيجي تشي تسرجنك جي عادست جبر چی جبر جن سیستم تکرار دکه گر لسر اساس اقتدار خود دکه جن جی لسر اساس استخاری خود دکه جبوی و افرز گرگ نه چاره سر کرن جواکه کی sağlıklı آزاد نای هولی Verna Bu de mesela ki ciddiye. Gene kavaleme işte çımat gün değil, çımat de tartışma girin. Tabi henek tartışma hani merece adizi. Tartışmanın gerini, valanı, aşiri evkin, cinsiyet parezin, seraseranı, bir cevheri mesele ve alakadar nabın. Evana, evana riya rastiye nişani meren adın ama tartışma gere bekirin ev. Emi çağ ve dengesizliği tespit bikin. O demage en bahsa azadiye dikin. Bi vî şekilî gerek en bahsa azadiye nekin. İşte zilam dünya dît, fam kir, xwezane kir, humanizm cem pêş ket, ji bo wê jine digire, ve bilind dike, jê bişûnd azad dike. Ev rê nade pêş ket. <coughs> Pirsgirêk bi rengî çareser nab. Dûr di xeta tune, di bindestiye di xeta tune, bindestiye de planekî iktidarê bizanebûn hebe gasb heye Ucbayı ev gasb mayinde bi bu meşru bibin Dağal ideolojik de hati izah kirin Gerekçe jerahatini peyda kirin U nesil seri hatini khodi kirin Jboy ve Binezik bu neki var yek ali çareser nadu Jboy çareseriye Gerek rasti e, Jin garibu uxa ifade bik Vek jin uxa ifade bik Vek taklida zlamna e, meydan jiyan ideolojiya jine azadiye hebe siyaset abi hep yani çavakarı bu kabre ve brengeki demokratik hüneri ve hep strana jine hep resme jine hep tablo ve hep yani hüner de ifade bikin ekonomi de ama esas de ideolojik de yani idi jin drojinata navin jin bu nakwe fedinek idi mebuyin vakt taybetmendik ki çevt yacı harap yacı kem ne editin tam tersi ve cuda beditin hatta ali olumlu farklı beditin vi çağı idi denga ki rastgar bedayim. Ji bo ev mesele, drojelata navîn di mesela ki pir e, e, girek leketi. Ha riya halasiye dve haledi ve çağır. Mıkabın, taybetmendiye gelenekseldi civak amedin, rastı ji pir harablijine. Habis dike, kapat dike ve çir. Ji bo nezikbune ki cevheri betir, nezikbune izafi dert kevin peş. Çin ev nezikbune izafi? Em hahneki rojavayı kod narin em led narin de Avrupa'da jin hanîne. Ne girtî, ne kapalî. Duvet düzeye gilbirte kirin ne mülke. <coughs> Demek ki Avrupa rast em dibêjin ji bo ve hemen emwe esas ji bo Emwe esas dikirin. O proje azadiye em dixwazin bi takip formîl formül yuntenê ege dinava de nenuka da azadiya gil Avrupa peyda buye takip kirina wê de em dixwazin proje pek bin. em pek dinarin nay tam tersî wê xerabtir dibe hîn bêtir jin meta hîn bêtir dibe mal hîn bêtir bêqîmet dibe proje azadiye çena. nabe mesele çawa minak em bêjin di Avrupa hay. di Türkiye de hey di de hay. ama ortaya da azadî tune azadî tune ji bo vê tevgera azadiye tevgera azadi bi her du milê xwe jin û mêrijî di pêkanîna proja azadiyê de bi israr gerek li ser ev pirsgirek çawa de li gorî prensîbê modernîta kapitalîst ya ji zemînê modernîta kapitalîst de çawa hatî çareserkirin gerek pir em li ser bisek rexne bikin lêkolînê bikin û em fam bikin ka ev azadî ya jin azad na kapitalizm kapitalizm desteladari. Yani kapitalizm modern koledari. Aynen ev sistema desteladari a hazar sala drojilata navin de ava bu. Ev sistem kapitalizm ejro. Renge xo guherti, şekle xo guherti, zemine xo guherti, nizamçı guherti, nizamçı guherti. Ama desteladari. Ev desteladari çi? Desteladari nabe öyle. İlk desteladari desteladari azlamil sercine. Jebşun da sınıf aslar sınıf ayı. Demek ki destradari ve karakter bin destiya jine kabuldik. O kapitalizm jüvene cuday. Kapitalizm jüvene cuday. Fakat kapitalizm evdit. Gibiyunteme beri kapatkirini, işkence, leydane, zulme idinema karı jine kontrol bike. Kapitalizm evdit. Çima? Çünkü peşbeçuna civaki reda gijin هیم بتر بهنر خوب حسب زانبون خوب حسب هزا خوب حسب او قارب شواز تکوشی پیدا بکش بوی بکش مافی خواه kapitalizm enfa, enfam kir. Jboy ve kapitalizm çikir tuzak dani. Xefkli peşya tekoşina azadiya jine dani. Tekoşina jine kanalize riyen ditir kir. Jin vek hezeki civaki jboy guxa ifade bike. Bike a, bibe a xwe. O vek me yani wek unsureki me xwed hemû meydanê jiyanê îfade bikina ji bo yê gipayê wê di îxtîdarê çê biberêjer vekir. Bigiranî çil xwekê yani cil, kıyafet, makyaj, çuna mektebe, çuna kar, buna parlamenter, buna hükümet ev tiştanê hankir. Ama pişre eşkere bu yani hareketa jine drojava dijî ev tespîtê bihênin heta hinek jine navudeng di cihanê cî ev tespîtana kirin mesela pir balkêşe bir anine ew hani bir anine benazir bû tu hene hani. dibêjim her tişt qezenc ez mu her tişt fakat dipişrim fam kir ki ez nebûm jin yani idi ez jintî derke yani duvur du vek çawa azadî xuya dibe ama dipişre tê fam kirin ki aslında ne azadi? Devje berduna. Jimbuineyi u tevlebuna sistema zilamet. Dibe ana denek parlament adı la Avrupa hacmara jine zilama betirin ama buna ye mane gijin azad. Jiber çi? Jiber sistem destiladdar ve destiladdari karakteri e, yani karakteri destiladdariye destiladdariye azlam dest. Jiboy ve taklit kirin awe vek rebaza azadiye pir bi metişta duwen dakirin. Du Kurdistan dil duwen dakirin, du Türkiye duwen dakirin, nava Araba duwen dakirin, ev nereye azadiye? veya azadihim betür üzlüme. Beri her tişti talana ideolojik mere paştı begerini gerek. Yani jin idi tabe izlam. U pivane ve serkeftine gibi bir vak zilamna gibi bir vak hwe. Gerek ev esas begirdin. Evci çalışmak ideolojik. Kabatek. Ulser esası zalal buna ideolojik ve carejin karve ekonomiya hwe, siyaseta hwe, hüneri hwe taybeti. Hüneri hwe. Mesela iro hüneri jinet. Hüneri ge mebuine vak tişteki tamam ifade bike. Vak gemna, vak sucna. Ev lazımdır o şilatan abindi. Be bir şekli şoraş ajine ancak garbi çebbi. Jiboy garbi çebbi. Jiboy ve şoraş ajine be taklit kirina rebaza gite de jin. Dinava dinen ukade. Azad de bil Avrupa takip kirina ve rebaze emna gejin riya rast. O em e, e serketini emetçenek. Em navberek evden işlemedi.